Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simeonas pravardė Juodasis, Liucijus Kirenietis, Manaenas augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpaties garbiai ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tada tie pasninkavo ir meldėsi, ir uždėję ant jų rankas išleido. Šventosios dvasios siunčiami jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. Atvykę į Salaminą jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas. Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur susitiko vieną žydą, burtininką ir netikrą pranašą vardu Barjėzų. Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis pasivadinęs Barnabo ir Saulių panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Jiems priešinosi Elimas, burtininkas, toks šito žodžio vertimas. Jis stengiasi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo – tada Saulis, kitaip vadinamas Pauliumi, šventosios dvasios kupinas įdėmiai pažvelgė į jį ir prabilo. Ak, tu velnio vaikė, tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisumo priešę. Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių viešpaties kelių? Dabar štai tave ištiks viešpaties ranka. Tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės ir tučtu jau užgulė jį tiršta tamsa ir jis ėmė graibytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tai pamatęs prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas viešpaties mokslu. Iš Pafo Paulius ir jo palidovai atplaukė į Pergę Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę o jie iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pisidijos Antiochiją. Šabo dieną jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Po įstatymo ir pranašų skaitimo sinagogos vadovai kreipėsi į juos. Broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite. Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranką ženklą nutilti, prabilo. Izraelio vyrai ir dievobaimingiai žmonės, paklausykite. Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos gyvenančius išeivijoje Egipto šalyje. Rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto ir per keturiasdešimt metų rūpinosi jais tyruose. Vėliau išnaikinęs septynias tautas Kanaane, leido jiems paveldėti anų žemės beveik po 450 metų. Paskui davė teisėjus iki pranašo Samuelio. Tuo laiku jie ėmė reikalauti karaliaus ir Dievas jiems davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą 40 metų. Pašalinę Saulių jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą – apie kurį pasakė, radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoje Jėzų. Prieš jam ateinant Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė, Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Broliai, Abromo giminės sūnus ir čia esantys dievobaimingieji žmonės. Tai mums atsiųsta šis išganimo žodis. Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus ir jį pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius – skaitomus kiekvieną šabą. Nors nerado jame jokios mirties vertos kalties, jie reikalavo iš piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildę visą, kas buvo apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. Ir mes jums skelbėme gerąją naujieną apie protėviams duotą į pažadą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje. Tu esi mano sunus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kad jį prikėlė iš numirusių ir jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs, aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovidui. Dar kitoje vietoje sakoma, tu neleisi savo šventajam supūti. Bet Dovydas numirė, savo kartoje patarnavęs Dievo valiai. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir supuvo. O tasai, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo. Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės įstatymas. Tad pasisaugokite, kad jums nepritaptų pranašų žodis. Žiūrėkite niekintojai, stebėkitės ir traukitės iš akių. Štai aš darau darbą jūsų dienomis, darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums pasakos. Jiems išeinant, žmonės prašė, kad jie ir kitą šabą pakalbėtų apie tuos dalykus. Susirinkimui pasibaigus daugelis žydų ir dievo baimingų prozelitų sekė paskui Paulių ir Barnabą. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus dievo maloniai. Kitą šabą kone visas miestas susirinko pasiklausyti viešpaties žodžio. Išvydusius tokias mines, žydus apėmė pavydas ir jie, pikdžodžiaudami, ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė, Pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetate, ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepia viešpats. Paskiriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami, pagonys džiaugiasi ir šlovino viešpatie žodį. Ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpatė žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė pamaldžias bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į ikonijų. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios